Ело Фригано on the dance floor. Здравейте, мили мои! Днес ще танцуваме. Бях помолен от няколко мои приятели да заснема една видеопрактика. Та днес заедно ще разиграем една силова йога, ако мога така да я нарека. С нужните модификации тази практика може да се изпълнява от почти всеки. А, но преди да започнем, ще помоля тези, които никога не са се занимавали, да видят моите стари клипчета. Преди една-две години снимах едни инструкционни видеа за основни пози, които са гледащото надолу куче, гледащото нагоре куче, чаторанга дандасана, столчето, войне едно, както и загряващите комплекси Сурия Намаскара, Сурия Намаскара вариант А и вариант Б, както и дишането от джайн. Вижте те клипчета, запознайте се първо с а, тези основни неща, за да не обяснявам сега на длъж и на шир. И след което може да седнете както ви е удобно. Ще направим първоначално една концентрация. Сядате си, както ви е кеф, може с кръстосани крака, може като мене върху петите, може в лотос по-гъвкавите, ако знаят как се влиза безопасно в тази поза. Сядаме удобно. Това е най-важното на днешната практика. Едно от най-важните неща. Да се чувстваме комфортно и да не се пренасилваме. Първия принцип в йога е химса, не насилието, не насилие спрямо другите, не насилие спрямо нас. Така като правиме отделните пози, гимнастики, много е важно да чувствате, да усещате и да не влизате там, където има болка. На ръба на комфортната зона сме. Полагаме усилие умерено, без да се изнасилваме. <laughs> така че сега вземете си удобна стойка и затегнете коланите. Излитаме. <laughs> Нека да поемем една дълбока глътка въздух. Да освободиме с една въздишка и да си затворим очите. Сега е момента да усетиме къде сме застанали, да почувстваме земята под тялото, допира с нея, разпределението на тежеста. Усещаме тежеста на седалището, все едно сме спуснали котва. Гръбчето си го поддържаме издължено и изправено, Лопатките дори може да са леко прибрани към гръбчето, за да се отворят гърдите. Отпускаме лицето. Освобождаваме челюстите. Отпускаме бузите. Отпускаме очите. Цялото лице. Нека сега насочим вниманието си върху дишането. Осъзнато наблюдаваме дишането. Оставаме го да си бъде естествено, свободно, без да правим някакви насилствени промени. Просто наблюдаваме и усещаме това, което е. може да усетите тялото си, как се движи, как се разширява и изпълва и след това как се свива и освобождава въздуха. Наблюдаваме този процес, усещаме го и го изживяваме такъв какъвто е. може да обърнем внимание на дълбочината на дишане, както и на ритъма на дишане, дали е плитко, дали е дълбоко, дали е бавно или по-зачестено. Каквото е, такова е. Наблюдаваме, усещаме и живяваме. се усетите, че вниманието ви отива някъде настрани, осъзнаваме къде е фокуса, осъзнаваме какво се случва в момента. Ако сте се замислили, осъзнавате, че мислите. Ако сте се заслушали в нещо, осъзнавате слушането, без да ни вълнува смисъла на това, което се случва. Осъзнаваме самия процес, какво става. Приемаме го и се връщаме към основния фокус, към дишането, за да се потопиме в него да се разтворим в дишането. И всеки път така. Ако има отклонение, осъзнаваме къде сме, какво става, след което нежно се връщаме към основния фокус и се потапяме в него. Може дори да си го поставим като нагласа, не като цел, а просто като една нагласа за практиката. Будно, осъзнато наблюдение, усещане и изживяване на това, което се случва в момента. Нека сега да си отворим очите. Ще започнем с една лека загрявчица, да раздвижим първо отделните части на тялото, да загреем и след това преминаваме към същината на практиката. За начало застанете на колене и на длани. Коленете ги разтворете на ширината на хълбоците, ръцете са под раменете и правиме котешки разтягания. При вдишване повдигаме седалището нагоре, гърдите се смъкват надолу, погледа и брадичката напред. При издишване обратно опашна кост към земята, гърди нагоре брадичка към гърдите. Дишваме, огъваме назад, издишваме, изпъваме нагоре. И следвате си дишането, при всяко вдишване. Лекичко огъваме назад. При издишването изпъваме гръбчето нагоре, брадичка към гърдите. Следваме си дишането и играем по цялата дължина на гръбначния стълб. Раздвижваме го малко по малко. За засилване на разтяганията може при вдишване да натискате ръцете надолу и по посока на коленете, а при издишване надолу и напред. Още един път. След което заставаме в планк. Пръстите на ръцете са широко разтворени. Това е изправена стойка за лицева опора. Трябва да сте като дъска. От петите до главата, коремът да е стегнат и натискате вътрешната страна на ръцете, основата на показалците. За тези, които ги болят китките, могат да са на колене и да не се турмозят. Иначе заставаме така и от тук изтегляме гледащо надолу куче. С присвити колене първоначално. Акцент е да изпънеме гръбчето, раменете настрани от ушите, мишниците навътре към гърдите и сега леко ще разходиме кучето, като даваме едната пета към земята, след това я повдигаме и даваме другата. Малко по малко започваме така пръстците, бедрата, поддържайте си гръбчето изпънато, Правиме няколко такива малки стъпчици. Петата към земята, след това другата пета. След което правиме няколко малки стъпчици напред, с присвити колене бъдете, застанете долу-горе на два юмрука разстояние. Стъпалата да са на два юмрука разстояние, успоредни стъпала, с леко присвити колене да не тормозите кръста, отпуснете си главата надолу и може да си хванете лактите. Примерно Хващате си лактите и обръщаме внимание на основата. Притискаме петите, възглавничките в основата на палците и на котретата. От тук правим лека вътрешна ротация на бедрата. Отваряме вътрешната страна на бедрата лекичко назад, стягаме коремчето под пъпа, слагаме ръцете на подбедриците, под коленете. Вдишвайки, повдигаме гръбче, издължаваме напред. Издишваме надолу. Сега хванете си таза. Дишвайки, издължете гръбчето, ако трябва, присвийте колене и изправете таза и гръбначния стълб едновременно нагоре. Изправяме се. Това е есенциално движение. За безопасност в кръста искам поясната зона, колкото се може да си я поддържаме в неутрално положение. Навеждаме стазобедрените стави и справяме с тях. Ако е нужно, пресиваме коленете. Колкото се може кръвчето да е издължено. Изтягаме коремчето долната част на корема под пъпа се държи стегнат. Това съм го обяснил в другите видеа, сега само да напомня. Така, започваме с една лека загрявка за всяка отделна част на тялото. Дясна ръка може да хване лява, да издърпате надясно, ушенце дясно към дясно рамо. Обтягаме настрани вратлето. Поемаме си глътка въздух така след което издължаваме брадичката диагонално нагоре към тавана, диагонално надолу към гърдите, отпускаме и на другата страна. Лява ръка хваща дясна, издърпваме наляво, ляво ушенце към ляво рамо. Задържаме за момент така, глътка въздух и пак диагонално брадичка нагоре отягаме, надолу издишваме. Отпускаме ръцете, правиме няколко полукръпчета. От едната на другата страна като люлчица. Надолу и настрани. Няколко пъти така. Окей, okay. раменете след това раздвижваме кръгови движения назад, напред няколко пъти. След което продължаваме, правим няколко загребвания. Дигаме ръката с длан нагоре, с длан надолу смъкваме. Няколко загребвания, да кажем 5-6 пъти назад, след това напред. С длан нагоре вдигаме, с длан надолу смъкваме. И другата ръка. С длан нагоре вдигаме, с длан надолу смъкваме. И напред плуваме крол с една ръка се едно. Така, сега. Дигаме двете ръце горе. Важното е лопатките да са към гръбчето, раменете страни от ушите, мишниците навътре към гърдите, трицепсите един вид напред и да ви е широко около врата. По време на практиката и по времето на целия ви живот. Да ни е широко около вратлето. Може да преплетеме пръсти и да ги обърнем нагоре. Вдишваме горе, издишваме на едната страна. Обтягаме и срещу положния крак и хълбук към земята и настрани. Вдишваме горе, издишваме на другата страна. Срещу положния крак е забит към земята, срещу положния хълбок настрани. Вдишваме в центъра, издишвайки, преклякаме лекичко, издължаваме и навеждаме. Преплитаме пръсти отзад, вдишвайки, издължаваме. На следващото издишване отпускаме надолу гърдите към коленете. Може да са присвити коленете. Пазете кръстчето в началото, не напрягайте много бедрата и изпълваме ръцете колкото можеме над главата, зад главата, докъдето можем. Още една глътка въздух. Дишвайки, може и с леко присвити колене, издължаваме гръбчето, тази гръбначен стълб едновременно се изправят. Така, няколко прегръдки правиме. Пред, отзад ако можем, докосваме ръцете. Няколко завъртания наляво и надясно. Първоначално може таза да е фиксиран, да не се движи, леко на едната, леко на другата страна, след което включваме таза и хълбуците дори леко на едната и на другата страна. Завиваме по посока на изпънатия крак, който е стабилен в коляното, а хълбука му е изнесен лекичко настрани и извивката става в него, осупването става в хълбука. Главата може да се върти, а може и да е напред като контра. Извивка на тялото. Така, сега няколко секси движения в таза. кръпчета от едната на другата страна и обратно връщане. Така, супер. Тазобедрените стави. Повдигаме коляно, отваряме назад. Стъпка. Повдигаме, отваряме назад, стъпка. Три. Четири. пет, Може и да не стъпвате, ако сте балансирани. След това отзад напред повдигаме коляно, даваме напред, връщаме назад. Едно, две, три, четири, ако трябва стъпваме, пет. Айде на другата страна. Отваряме назад, стъпваме. Отваряме назад, стъпваме. Може и да не стъпваме. След това отзад напред. Стъпка, отзад, напред, връщаме назад стъпка. Може и да не стъпваме. Разпаряме си стъпалата на ширината на раменете може. Един клек назад, седалището е назад, гърдите са напред и изправяйки изпълваме ръцете с длани нагоре. И предната и задната. Вдишваме долу, смъкваме ръцете, издишваме горе, изправяме. И важното е коленете винаги да движат по посока на пръстите, да не влизат навътре, да не излизат и навън. По посока на пръстите, да са така, напред. И достатъчно. Събираме стъпалата, правиме няколко кръпчета в коленете на едната посока, няколко кръпчета в другата посока. Раздвижваме си така, колкото ни е кеф. Заставаме на един крак, другия го повдигаме, ако не може да пазим баланс, може и петата на земята. Стискаме пръсти, стискаме пръсти и изпъваме. Изпъваме, разтваряме, разтваряме. Ходете боси. <laughs> Ходете боси и носете обувки с широко бомбе отпред. Сега надолу и нагоре, китките и глезена. Надолу нагоре. Широко бомбе, сега кръпчета. в едната посока и после другата. Широко бомбе, за да не ви се сплескат пръстите острите обувки за мацките само като шкод на някой специален бал да търсят принца, иначе не. Другия крак. Стискаме пръсти и изпълваме. Стискаме пръсти и изпълваме. Обувките оказват голямо влияние върху стъпалата и цялата структура, така че босо ходене, надолу нагоре, китки глезен, кръгчета в едната посока, кръгчета в другата посока. Така, сега почваме с Ория на маскара. Класическия вариант, един от многото, този, който аз съм показал в моето видео, солия маскара. Събираме стъпалата. Изправени. Дишвайки ръцете нагоре, може и лекичко назад. Издишваме, издължени, може и с леко присвити колене надолу. Ръцете или на земята, или на подбедриците. Дишваме, издължаваме гръбчето напред. Издишваме десен крак максимално назад. Коляното пада. Дишвайки, повдигаме ръцете, отваряме гърдите. Успоредни или събрани длани. Издишваме долу. Дишваме в планк. Издишваме колене, гърди брадичка, плъзгаме напред бебешка кобра, вдишваме. Издишваме. Гледащо надолу куче, сега може ляво коляно на земята, десен крак напред, вдишваме горе, отваряме гърди, издишваме долу, вдишваме ляво десен, стъпва напред, издължаваме гръбче, издишваме долу, вдишваме горе. Може и с леко присвити колене, за да пазите кръст. Лекичко може назад, изходно положение. Второ повторение. Вдишваме горе, Издишваме долу, издължени. Повдигаме гръбче, вдишваме напред, издишваме ляв крак назад, коляно пада. Дишваме ръцете горе, отваряме гърди, издишваме долу, дишваме в план, издишваме колене, гърди, брадичка, който не може, може да легне на земята и оттам да направи бебешка кобра. Отваряме гърдите, лакти към тяло. Издишваме гледащо надолу куче, дишваме ляв крак на, а, десен крак на земята, ляв крак стъпва напред, Дишваме горе, издишваме долу. Дишваме напред, издишваме долу, дишваме горе, изходно положение. Сега, втория вариант малко по-силов може да е вдишваме горе, издишваме долу. Напред издължаваме, десен крак максимално назад коляното пада, вдишваме горе, издишваме долу. Вдишваме планк, издишваме или колене, гърди, брадичка или чат, оранга, който може. Дишваме. Бебешка кобра или гледащо нагоре куче, който може. Издишваме. Гледащо надолу куче. Стъпва. Десен крак. До дясна ръка ляво коляно пада. Може и в обратен ред да е. Дишването е горе, издишването е долу. Ляв до десен стъпва, издължаваме гръбче напред. Издишваме долу. Дишваме горе, издишваме изходно положение. Последно повторение. Дишваме горе, може леко назад да обрегнете долу издишваме, напред издължаваме, ляв крак максимално назад коляно пада. Вдишваме горе, издишваме долу. Вдишваме план, издишваме или колене, гърди, брадичка или чатуранга. Вдишваме или бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Издишваме гледащо надолу куче. Ляв крак трябва да стигне до лява ръка, дясно коляно пада на земята. Вдишването е горе, издишването е долу, десен до ляв стъпва, издължаваме гръбче, долу затваряме, горе вдишваме, издължаваме, изходно положение. Центрираме. Правиме един слънчев поздрав. една намаскара варианта. Едно повторение. Дишваме горе. Поглеждаме палците. Издишваме, издължени. Долу поглеждаме нослед. Напред издължаваме, поглеждаме междувеждието. Стъпка назад, планк и към земята. Чато ранга, който може, който не, коленете си ги спуска и смъква до земята. Дишвайки бебешка кобра или гледащо нагоре куче, който може. Гледащо надолу куче, задържаме от 3 до 5 вдишвания. Широко разпорете пръстите на ръцете, палците по-малко. Натискаме възглавничките в основата на показалците. Раменете настрани от ушите, мишниците навътре към гърдите завъртяни. Коремчето под пъпа е леко присвито. Вътрешна ротация на бедрата, петите към земята, докъдето можете, но без да стъпвате напред с краката или да давате ръцете назад, за да стъпите с пети на земята. Разстоянието между ръце и крака е същото като в планк. Поглеждаме напред, пресиваме коленете, стъпка или може и с скок. Прихождаме напред. Дишвайки издължаваме гръбче, долу затваряме, горе, изправяме. Изходно положение, центрираме. Сега го повтаряме същото, догледащо надолу куче, оттам разиграваме няколко асани. Дишваме горе, издължени, издишваме долу, докъдето можем, на земята или на краката, ръцете. Дишваме напред, издължаваме, Издишвайки стъпка, може и с скок, чатуранга правиме или лягате. Кой каквото направи. Дишваме. Бебешка ковра или гледащо нагоре куче. Издишваме. Гледащо надолу куче. Сега от тук вдишваме десния крак нагоре, сгъваме коляното, отваряме десен хълбок над ляв и повдигаме коляното нагоре към тавана. Една глътка въздух още, издишваме, стъпваме до дясната ръка, коляно към гърдите и стъпка напред. Ако не можем, спускаме си коленете, десен крак стъпва напред, ляво коляно повдигаме, заземяваме лява пета и изправяме. Правиме войн 2. Разкрачът трябва да е широк. Гледате петата на предния крак да отиде на сводовете на задния, пръстите на задния леко по-навътре от петата. Коляното на предния е над петата и сочи второто пръстче хълбоците на едно ниво, колкото се може, раменете на тях, ръцете си поглеждате да са над краката. Надолу от ушите да не са нагоре, вратле освободено, погледа е напред към пръстите на дясната ръка. Така, основата трябва да е стабилна. Краката са стегнати, отворени навън, коренчето под пъпа е стегнато, челюстите са освободени. От тук изпъваме страничен нагъл, издължаваме напред, модификацията да си сложите лакета над коляното, и да завъртите ръката първо с длан нагоре, да я изпънете над ушенцето, така че мишницата да е надолу към гърдите. Издължаваме. Погледа може да е нагоре. Ако имате възможност, влизате в дълбочина с връвчета на пръсти или с цяла длан, смъкваме по-надолу, потъваме от десния хълбок, а външния ръб на левия крак, на задния изпънат крак е притиснат. Външния ръб на кръчето е притиснат, така че слоновете да са вдигнати. Да ни е стабилна основата, да не пада тежестта само на предния крак. Издишваме ръката долу, вдишваме в планк, издишваме чатуранга или с колене на земята и лягате. Вдишваме бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Издишваме гледащо надолу куче, вдишваме ляв крак нагоре, сгъваме коляното, отваряме ляв хълбок на десен, така че тази да се отвори наляво и коляното към тавана, още една глътка въздух. Издишвайки, стъпваме до лявата ръка, а ако не може, както предния път, спускате дясното коляно на земята, стъпвате с левия крак напред и се изправяте петата на предния на сводовете на задния, пръстите на задния малко по-напред от петата. Коляното на предния сочи второто пръстче на кръчето, хълбоци на едно ниво, раменете над тях, ръцете над краката. Погледа напред, челюстите освободени, гърди отворени, корема под пъп престегнат. Диша Дишане от чай, който го знае, ако не, дишите си нормално. на следващото издишване. Издължаваме напред, може на коляно, може към земята, кой където може. Другата ръка е горе, така че мишницата да е завъртяна надолу към гърдите. А гърдите да са отворени настрани. И външния ръб на задния крак е притиснат. Звърчете на пръст и с цяла длан, ако можете, към земята. Изпъваме. Погледа може и нагоре да е към ръката, ако не ни боли вратлето. Дишаме. Уджай, ако можете. следващото издишване спускаме ръката. Вдишваме в планк, издишваме чатуранга или спускате коленете на земята и лягате. Бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче. Напред или стъпка, или скопче, Вдишвайки издължаваме гръбчето напред, издишваме долу, затваряме, вдишваме и изправяме. Може с пресвити колене, за да пазите кръста. Издишваме изходно положение. Сега ще направим една балансираща асана на един крак. Викшасана. Дървото стъпваме ляв крак, пета, възглавнички широко разтворени за земени пръсти. Десният крак може да е първо ниво е на глезенче с пръстче към земята, може да е на подбедрицата, може да е на бедрото, само не на коляното да го натиска. Стъпвате с десния към левия и го притискате. Притискате единия крак към другия и обратно. Отваряме дясното коляно настрани. Коремчето под пъпа е стегнато. Лопатки към гръбче, отворени гърди, а ръцете може да са пред гърдите може да са горе, успоредни, събрани в някаква мудра, както ви е кеф. В смисъл, заставаме както можем, за да поддържаме една балансирана, стабилна линия и удобна. Фокусът ви може да е върху една точка пред вас. Ако усетите, че баланса ви е стабилен, може да си поиграете с мигане, с затваряне на очите ако залитнете, отваряте очите, стъпвате, ако е нужно. Много добра поза за проприоцепцията, за цялостното възприемане на света около нас, за балансирането на тялото и на ума. Издишваме, опускаме ръцете, спускаме кръчето. На другия крак пета възглавнички, широко разтворени за земени пръсти и левия крак или на глезенчето, или на подбедрицата, или на бедрото, където можете. Таза е напред, коляното е настрани. Коремчето под пъпа е стегнато, лопатки към гръбче, отворени гърди, ръцете пред тях или горе. Фокус в е една точка или с мигане и затваряне. следващото издишване отпускаме. Сега правиме пак една виняса, това е слънчев поздрав варианта. Който иска може и да го пропусне, но за спортно ориентираните натури вдишването е горе, издишването е долу, вдишването е напред, издишването е чатуранга или лягате на земята, може и с скок до чатуранга. Който е практикувал штанга виняса знае. Вдишването е горе, издишването е в гледащо надолу куче. Дишвайки издължаваме гръбче напред, долу навеждаме, горе изправяме изходно положение. Това е трудният вариант на винясата. На следващата виняса ще направя по-лесния. Сега, от тук правим една стъпка надясно. Оп. Широк разкрач, толкова широк, че глезените да са под дланите. И вкарваме палците по-навътре от петите. Ръцете на хълбоците, дишвайки издължаваме нагоре гръбче, издишваме, навеждаме надолу, може и с пресвити колене. Тази гръбначен стълб, колкото се може едновременно. Слагате ръцете на ширината на раменете. дишвайки може да издължите пак гръбчето и на следващото издишване присилате коремчето под пъпа и правите вътрешна ротация на бедрата. Вътрешната страна на бедрата се отваря назад, седалище нагоре и глава надолу. Ръцете може да минат на линията с краката, дори и по-назад, на ширината на раменете, лактите също. Важно е да си поддържате коремчето под пъпа при свито, за да пази кръста, а кръста колкото се може по-издължен. Навеждането е две трети от тазобедрените стави, една трета от кръста. Затова може и с пресвити колене да сте, за да пазите кръста, както и бедрата ви, ако са стегнати отзад. Дишваме, Издължаваме гръбче напред. Може да пресвием колене. Ръце на хълбоци. Дишваме и изправяме. Издишваме, стъпваме си напред. Центрираме, заземяваме. Една виняса, който желая. Дишването е горе, издишването е долу. Дишването е напред, издишването е назад в планк. Може с коленете на земята и силово спускане на земята. Бебешка кобра. Дишваме или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, прихождаме напред, ако не можем да скочим, вдишвайки издължаваме гръбче, издишваме долу, вдишваме горе, изходно положение. Така, сега, десния крак е напред, левия е назад, така че таза да ни бъде напред. Заставаме е така, задния крак е на около 30 градуса спрямо предния, може да го сложите и малко по-настрани. Ако е левия крак, го слагате по-наляво. Искаме таза да е напред. Стягаме бедрата, стягаме коремчето, издължен гръбначен стълб и има опция, в която си слагаме ръцете зад гръбчето, като хванеме лактите или в молитвен жест, който може, за да обтегнем и раменете хубаво, да ги отворим. Издишвайки, издължени, навеждаме напред. И играеме десен хълбок назад, ляв напред, за да може таза да е напред. Гледате гръбначния ви стълб също да е издължен и напред. Той ви е централната ос и винаги търсим дължина дължина в него. Гърди към коляно, докъдето можем. Може да има микросгъване в предното коляно, но не голямо. Микро, микро, микро. Стегнато бедро на предния крак, задния крак е притиснат гърди към коляно, докъдето можем. И след това, като изправяме, пресиваме коляно, вдишваме, изправяме, издишваме, стъпваме напред и на другата страна го правим. Левия крак отпред, десния отзад. Десния крак може да е малко по-надясно, ако сте по-стегнати, както аз в случая съм. Таза искаме да е напред, гръбначния стълб е централна ос, ръцете или схванати лакти или в молитвен жест. И издишвайки навеждаме. Даваме ляв кълбок назад, десен напред, за да подравним таза. Гърди, коляно, погледа може към пръстите на кръчето. Ляв кълбок назад, десен напред, стегнат корем, издължен гръбначен стълб. Дишаме. Пресиваме леко коляното, дишваме, изправяме, издишваме, стъпваме напред. Сега, още една виняса. Който иска, който много му се разтоптя сърцето, ще изчака няколко вдишване. Вдишване горе, издишване долу, вдишване напред, Издишване може леката форма с колене на земята да смъкнете, дори да легнете. Бебеща кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, Скопче, стъпка или няколко стъпчици прихождате, вдишвайки, издължавате, долу затваряте, горе изправяте изходно положение. Сега правиме още няколко балансиращи пози на един крак. Заставаме на ляв крак. Пета, възглавнички, широко разпорени за замени пръсти. Прехвърляме тежеста на опорния крак. Другия може да е с присвито коляно, придърпано към гърдите. Ако не, не може да пазите балансите до стена и се подпирате. Ако можете, стоите така. Важното е гръбначният стълб да е изправен. След това може по-гъвкавите да хванат палеца на кръчето с тези двата пръста. Peace, brothers and sisters. С тези двата пръста и с палеца. И да изпънат кръчето напред. Ако не могат да го изпънат хубаво, може и леко пресвито да е. Обаче да не са изгърбвате някакси. Искам порния крак да е стегнат, вие да сте изправени, стегнато коремче под пъпа, отворени гърди, евентуално така. 5-6 вдишвания. Правим от 5 до 8 вдишвания за държане в полза. След това отваряме кръчето настрани с лека външна ротация на бедрото. Отваряме настрани. Държиме или коляното, или ако сме били с изпънат крак, кръчето. Лявата ръка може да е настрани, за да балансираме. Може да е на хълбука. Ако сме балансирани, погледа наляво. Така, от 5 до 8 вдишване. Нека днеска да ги правим по 6. По 6 вдишвания. Връщаме център. Сега, който се е изморил, стъпва на земята. Иначе, хващаме лява ръка, хваща дясно коляно. Дясна ръка може на кръста да е. Отваряме гърдите надясно. Изпъваме ръката. Евентуално. Може да я погледнем. По-гъвкавите може да хванат външната страна на стъпалото и да изпънат кръчето напред. И пак изпънати, изправени. Лека странична извивка докъдето можем, погледа ако можем назад. Връщаме център, отпускаме. На другата страна го правим. Десен крак за земен, ляв, коляно гърди, или с хвана палец и спънат напред. Дишате, стегнато коремче, стегнато кръче, може и така да сте изправени, балансирани. Учай дишане, ако можете. Сега аз много приказвам и не мога да, да го правя през цялото време, но така, отваряме настрани. Таза напред, кръчето докъдето може настрани. Варианта нали, с изпънатото кръче го има. Ръката или настрани, или на хълбука погледа надясно. връщаме център. Дясна ръка хваща ляво кръче или коляното, или стъпалото, ако ще го изпъвате. Отваряме гърдите наляво, лявата ръка назад, с палец нагоре. Погледа където можете. Ако можете назад, супер понякога духа вятър. <laughs> понякога духа вятър, затова е хубаво да спуснем корените дълбоко, за да ни ни отвее и да сме гъвкави. Връщаме център, отпускаме. За любителите на спорта още една виняса. Вдишването е горе, издишването е долу. Вдишването напред, издишването или стъпка, или с скок директно чато ранга. Който го може. Дишването е гледащо нагоре, издишването е гледащо надолу, стъпка или скок напред, дишваме, издължаваме, долу затваряме, горе изправяме. Така. Сега, правиме столче. Стъпалата събрани, може и да са на ширината на хълбоците с успоредни стъпала, но аз предпочитам събрани стъпала. Прекляхаме дълбоко, притискаме коленете, дишваме ръцете горе. Възглавничките на стъпалата са притиснати, коленете са притиснати, опашна е кост долу, коремчета под пъпа стегнато навътре и нагоре, лопатки към гръбче, отворени гърди, успоредни или събрани длани. Фаштанга и виняца са малко по-изправени нагоре, така е по-безопасно за кръщето, по- по-няма напрежение според мен. Дишате. Коленете да не минават пред пръстите, сядате назад на стола. Назад и надолу. Издишвайки, изправяме колене, навеждаме. Дишваме, издължаваме. Издишваме чатуранга, може и да легнете. Бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу куче. Сега правим воен едно. Десен крак трябва да стъпи до дясна ръка. Ако можете, стъпвате и заземявате задната ръка. Ако не можете, спускате коленете, предния крак стъпва, повдигаме задното коляно, заземяваме задната пета, така че задния крак да е на 30 градуса спрямо предния. И важното е сега таза ни вуп, да е напред. Левия крак може и малко по-наляво широчината на разкрача е различна за всеки, както всички сме различни. Таз напред, коремчето пъпа стегнато, лопатки към гръбче отворени гърди, ръцете успоредни или събрани с поглед нагоре. Може и напред, ако ви боли врата. Дишаме. Задържаме дишането. Както ви казах, айде 6 дишвания си го правиме. На следващото издишване спускаме. Издишването е в планк, издишването е чатуранга, може с коленете на земята, може и да легнете. Бебешка кобра или гледащо нагоре куче. Гледащо надолу, ляв крак стъпва напред, десния е отзад. Таза напред, гърдите напред, ръцете са горе. Успоредни или са събрани длани. И широчината на разкрач е различна. В смисъл аз ако направя по-широк разкрач, много става една чупка в кръста, ако е опасно. Държиме да сме сигурно на ръба на комфортната зона. Отворени, дишаме. На следващото издишване спускаме надолу. Дишването е в планк, издишването е в чатуранга или лягане. Бебешка кобра или гледащо нагоре. Гледащо надолу куче. Сега, от тук дишваме десен крак нагоре. Изпъваме го, изпъваме го, издишваме, раменете минават над китките, а дясното коляно отива към десния лакет, дори към трицепса. Вдишвайки пак гледащо надолу, куче с крак нагоре, издишваме планк с коляно към чело. Дишването е гледащо нагоре, куче с кръчето горе, гледащо надолу. След това десен, дясно коляно, ляв лакет. Още един път. Дишване горе, издишване, десен лакет. Дишване горе, издишване чело, вдишване горе, издишване ляв лакет. Който се е изморил, може да пусне на колене, да стисне няколко пъти и си да изтръска кирките. Който не, поддържа си го, кучето и продължава следния крак. Вдишването е горе, издишването е в планк, коляно ляв лакет или ляв трицепс. Дишването е горе, издишването е коляно чело, вдишването е горе, издишването е десен лакет, дори трицепс, рамо, докъдето можете, над рамото, гледащо надолу, планк, коляно ляв. Планк, коляно чело. Гледащо надолу, куче последно, десен трицепс. Спускаме коленете, сядаме, винаги след тези баланси на ръце, където стоиме много в кучета, в планкове, стискаме юмруците, изтръскваме китките и обръщаме. Обръщаме малко да се неутрализират, защото много тежест пада върху тях. И затова е важно, като правим планк, кучета, гледащи надолу, нагоре, Широко разтворени пръсти натискате вътрешната страна на възглавничките, за да не пада тежестта в външната страна на китката и да са контузите. Сега, за любителите на спорта една виняса планк, чатуранга или с коленете на земята и лягате, бебешка кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, спускаме коленете на земята. Сега ще направим един планк на предмишници. Спускаме си ръцете е така, че да си хванеме лактите. аз се завъртя така да се вижда. Хващаме си лактите, те са на ширината на раменете и даваме ръцете напред. Успоредни, успоредни. Лопатки към гръбче, раменете настрани от ушите. И от тук изпълваме краката, стягаме коремчето. Изпълваме краката, стягаме коремчето. Издължени. Рамене над лакти, Раменете настрани от ушите, корема стегнат, вътрешна ротация леко на бедрата. Ако се изморите, спускате коленете, обаче държите корема стегнат. Дишаме. А който е по-фитнес ориентиран, продължава. Коляно, рамо. На едната, на другата. Който иска фитнес. Сега класическите йога ще кажат, това не е никаква йога. И са прави, и не са. <laughs> Но затова в един друг клип ще говорим за истинската йога. Това е йога, братче. Така, спускаме коленете на земята. Отпускаме за момент. Така, сега правим страничните планкове. Лягате си настрани, ще ги направим на предмишница, за да не товариме китките. Ръката е така на предмишница, на лакет. Лакета долу-горе под рамото, може и малко по-нагоре. Лопатка към гръбче, да е заключено рамото. Долния крак е на контрашпиц. Това е контра, това е шпиц. Контрашпиц горния крак стъпва отпред първоначално за по-лесно. Натискаме ръката, повдигаме таза, повдигаме хълбуците нагоре, таза настрани, гърдите настрани. Ако можем, слагаме стъпало върху стъпало. Ако не, поддържаме. Ако залитнем отпред, отзад, подпираме. Така, следващата фаза може да вдигнете ръката горе. Може да стъпите като за дърво и да повдигнете хълбуците. Може да изпънете кръчето. Хоп, така настрани обаче. Или да го отворите както преди правихме. Вариациите са много, избора е ваш. Отпускаме. На другата страна. Предмишница, лакет по травма, лопатка към гръбче, долен крак на контрашпиц, горния стъпва отпред. А може и така. Но нека първо влеземе стабилно. Таз на страни, на страни, баланса. Така повдигаме хълбоците нагоре, отваряме гърдите. Ръката може горе, може на хълбока, кръка може да е тук, може да го отворите както, както ви е кеф. Експериментирайте всеки път различно, за разнообразие, за нови преживявания. Отпускаме долу за любителите на спорта една виняса, дишване, гледащо нагоре куче, издишване, гледащо надолу куче. Така, спускаме коленете, сядаме с краката напред и правиме две лодки. Хващаме коленете, Издължаваме гръбчето. Лопатки към гръбче, лекичко назад минаваме, повдигаме краката и притискаме стъпалата. Първа фаза си държим краката. Важно е кръстът да е издължен, гърдите да са отворени. Първа фаза. Втора фаза. Ръцете. Трета фаза, който може си спънати крака и е вътрешна ротация на бедрата. Корема под пъпа е стегнат, челюстите са освободени. Но кръстът хлътнали, хващате краката. Издължавате, минавате на предната фаза. Гърди нагоре, колене нагоре. Дишате. Спрели дишането, спирате с позата. Дишането трябва да е от началото до края на живота. С първата глътка и с последното издишване. Дишайте. Сега, който иска малко силово, то ласана, повдигане, слагаме си ръцете пред седалището. Не отзад и да се повдигнем, ами отпред. Длани, възглавнички, пръсти. И даваме ребрата назад, стягаме корема, повдигаме на ръце и на крака. Повдигаме на ръце и на крака. И от тук, предния крак, по принцип се дигат двата. Ако не можете двата, повдигате предното коляно към гърдите, задния крак, повдигаме петата на пръстче, на пръстче, коляно към гърдите, ако можем повдигаме и пръста и отпускаме. Изтръскваме китки, обръщаме, неутрализираме. Втора лодка. Хващаме краката, издължаваме, лопатки към гръбче. Първа фаза, втора фаза. Трета фаза. Дишайте от джай, ако можете. челюсти освободени, корема стегната. Лека усмивка. Ако почнем да треперим, отпускаме. И отпускаме цялостно даже. Кръстосваме сега краката с другия крак отпред. Който иска прави повдигането. Ако имате проблеми с китките, не ги товарете и пропускайте всички тези баланси на ръце. Отпред, пред седалището, ребрата назад, стягаме корема, натискаме ръцете, повдигаме седалището, краката, ако можем, ако не, предния крак повдигаме с коляно към гърдите, задния Повдигаме петата на пръсти, с коляно към гърдите, повдигаме и пръста, а, отпускаме. Обръщаме китките, изтръстваме. Така. За любителите на спорта една виняса. Може би последната за днес. Чаторанга или който не може с коленете на земята, спуска силово, с лакти към тяло, отворени гърди. Може да легне, бебешка кобра или гледащо нагоре куче, гледащо надолу куче, сега спускаме коленете, правиме пак едно силово спускане. Ако не можем, нямаме сила, винаги може да използвате предмишниците и да си легнете. Така че да ви е кеф. Лягате по коремче. Сега започваме огъвания назад. Стягахме корема, сега малко ще го разтегнем. Ще стегнем първо гръбчето. Една модификация на шада басана, скакалеца, с изпънати ръце напред и крака назад. Вътрешна ротация на бедрата. Вътрешната страна се отваря. Назад. Повдигаме първоначално срещу положни ръка и крак. Лява ръка с палец нагоре, десен крак с котре към земята. Да не е така настрани, с вътрешна ротация на бедрото. И си дишаме. Да не кривим гръбначния стълб, да е издължен напред огънат назад. Дишаме. Отпускаме челото. Другата ръка. Ясна ръка с палец нагоре, ляв крак с котре към земята. Айде. Учай дишане, който може. Издишваме, отпускаме. Глъткам въздух. Издишваме, повдигаме ръцете. Краката, ако може, с вътрешна ротация на бедрата. Ако не можете, отпускате и на вълни го правите. Повдигаме, отпускаме. Ако можем, се задържаме. Дишайки спрели дишането, отпускаме. Сега нека всички да отпуснем, да си сложим едната буза на земята, ръцете назад, леко да разклатим хълбуците на едната и на другата страна. Един-два пъти, след това да отпуснем цялостно тялото. Кръста, вратлето, главата, ръцете, цялото тяло. Правим един свинкс. Много хубава поза, лесна, достъпна за всички. Плъзгаме напред ръцете, лактите да се потременете. Много горе прав ъгъл да се получи. Сега, в тази поза краката са активни. Вътрешна ротация на бедрата, стегнати бедра, опашна кос издължена надолу към земята, за да пази кръщето. Това е много такъв лек детайл. Пробвайте да усетите. Издължете опашната кос към земята, след това отпуснете. И усетете как като отпуснете и кръста хутва надолу а като издължите опашната кост надолу към земята, кръста се издължава и се стабилизира. Лопатки към гръбче, отворени гърди. Ръцете дърпат, натискат надолу и дърпат напред. Не е важно да правим чупка в кръста, да си чупиме кръста. Не. Издължаваме гръбначния стълб, с гърдите напред дърпаме. Отваряме сърцето. Отваряме сърцето. Издължаване, отваряне, Издишвайки, отпускаме, лягаме на другата буза, ръцете назад, хълбоците пак един-два пъти наляво надясно и отпускаме цялостно. Една-две глътки въздух. Бавничко избутваме, ще легнем по гръб. Последно огъване назад, правиме малък мост. Лягаме си по гръбче, слагаме си стъпалата, стъпалата ги слагаме долу горе на ширината на хълбоците, да са успоредни външните ръбчета. Сега, ако може да си хванете глезените, ги хващате. Обаче, ако нещо в коленете или е, ви боли по-така, колене над глезени може да е. Лопатки към гръбче. Първоначално издишайте и изпънете опашната кост нагоре към тавана, кръста да е легнал на земята. След това притеснете стъпалата, вдишвайки повдигаме таза с вътрешна ротация на бедрата. Коленете да не се отварят настрани успоредни долу-горе да са бедрата. Опашна кост нагоре, лопатки към гръбче, отворени гърди. Може да преплетете пръсти и да изпълнете ръцете. Глава назад, брадичка нагоре и финалната фаза изпъваме гърдите към брадичката. Да стане цялостно издължаване на гръбначния стълб. Може да отпуснете за момент, отгоре надолу. Ще го направим още веднъж, за да обясня другия вариант, който може да си хване глезените по същия начин. Просто е по-дълбока извивката така. Отваряме гърдите, дишвайки повдигаме таза, раменете настрани и надолу, гърди отворени, главата е назад притисната, брадичката е към тавана и гърди към брадичка, а не обратно. Искаме вратлето да, да си запази естествената извивчица, да не се издължава и да ляга по земята, да си запази естествената извивка. Като излизате така, повдигате петите и отпускате отгоре надолу. Така. Нека една, нека контрапоза да придърпаме коленете към гърдите, лекичко дори наляво надясно може. Още една контрапозичка може. Щастливото бебе. Ананда Баласана. Краката нагоре, Краката нагоре, сега ще се завъртат така да са били. Краката нагоре, разпаряме настрани. Ръцете минават пред под бедриците и хващат външната страна на стъпалата. Лягаме по гръбче, кръстчето така да е на земята. Стъпалата са нагоре и придърпваме коленете към мишниците да стане едно разпаряне на хълбоците. Придърпваме коленете към мишниците и задържаме няколко вдишвания. Е, много е приятно. Бебетите така си играят, май. Е, а? наляво, надясно. Отпускаме краката. Сега, както сме легнали, както сме легнали, ще направим една лека странична извивка. Нека всички да се завъртиме на една страна да си легнем. Придърпайте коленете горе на нивото на пъпа и Искаме таза, за да не чупиме кръста. Има два варианта за тая полза, два подхода. Аз ще го направя с по-безопасния за кръста. Таза да е перпендикулярен на земята. Краката са настрани. И да кажем, аз съм се завъртял на дясната страна. Долната ръка, която е дясната, слагам върху лявото кръче. Таза е перпендикулярен. Отварям гърдите нагоре към тавана. Нагоре към тавана. И това е подобно на тая балансиращата полза с извивка, която правихме. Евентуално може да изпънете ръката. Така, към земята, а може и на кръщето. Като си слагате дланта към кръста, така поддържате долу-горе, усещате таза как е. Нивелирате го да е стабилен, изправен. Гърдите нагоре, погледа наляво, срещу положената страна на краката. Задържаме леко. Още една-две глътки въздух. Вече, както усещате, преминаваме в по-леката фаза на практиката. Първата е, така да я нарека, Ян, мъжката, енергийната, загряващата, силовата, сега вече е меката, нежна, спокойна, ин час. Отпускащата. Завъртаме се сега на другата страна, наляво си лягаме. Коленете на нивото на пъпа, долната ръка върху горното коляно, другата ръка отзади на кръщето, отваряме гърдите към тавана, евентуално изпълваме ръката с длан нагоре и завъртаме погледа към нея. Задържаме. Отвиваме се и се избутваме до изправено положение. Сега ще направим една странична извивка. А, модифициран вариант на Арда Мациандрасана. Левия крак изпъваме напред, десния прекрачва левия. Ако може, ако не може, ще е от вътрешната страна на стъпалото, по-напред, примерно, ако не може, по-назад. Прекрачвате. Показвам и този вариант, който почти всеки може да го направи. Дясната ръка отзад. Издължаваме гръбначния стълб. Лявото кръче е изпънато на контрашпиц. Дишвайки издължаваме, издишвайки стягаме корема под пъпа и отваряме надясно. Правим една лека извивка надясно. Прегръдката на кръчето може да е лека, а може да си изкарате лакето от външната страна като позицията на ръката може да е с гънат лакет, може към хълбука, може към кръчето, но където и да сме, искаме лопатки към гръбче, да си отвориме гърдите и гръбначния стълб да е издължен. Има вариант за по-гъвкавите с заключване да си проврете ръката отдолу и тя да хване другата ръка отзад. Да издължите, да отворите и главата като финална част завъртаме надясно. Преди всичко се стремиме дължина в гръбначния стълб и оттам вече извивка до където може до там. Коремчето е стегнато, издължение. Задържаме в позата. Извивките са много хубави, когато се правят правилно, защото тонизират нервите по целия гръбначен стълб. Това притискане на кръчето към коремчето създава една компресия и се стимулират органите вътре. Червата също, перисталтиката, всичко. Стимулират се тук черен дроб, далак, бъбреци, everything, уникални, издишваме, отвиваме. На другата страна, десен крак напред, левия прекрачва, лява ръка отзад, дишвайки издължаваме Гръбнашния стълб, издишваме прегръдка лека, отваряме наляво. Лека прегръдка, дълбока прегръдка с лакето от външната страна, евентуално с заключване. Както го направите, смисъл, вариантите са ваши, но се стремете, нали, гръбнашния стълб да е издължен. Дишването издължава и създава пространство. Отваря пространство. Издишването задълбочава. Гмуркаме се дълбоко и използваме първоначално създаденото пространство. Така. Издишвайки, отвиваме. Сега правим едно навеждане напред. паши е мота насана. Паши е мотана. Краката са напред на контрашпица стягаме бедрата. Сега, за тези, които са по-стегнати в бедрата и имат проблеми с кръста, вариант е да се разтворят стъпалата и леко да се присвият коленете. Важното е, както ви казах, гръбначният стълб да бъде издължен, особено тук пояса, колкото се може. Навеждането ще е две трети от тазобедрените стави, една трета от кръста. Затова издължени и справени. Контрашпис на стъпалата, стегнати бедра, вътрешна ротация на бедрата. Стегнато коремче под пъпа, издължен гръбначен стълб, отворени гърди. Издишвайки, навеждаме напред, хващаме докъдето можем. Сега по-стегнатите може само така да хванат. По-гъвкавите може по-напред. От бедрици, глезени, стъпала, както и да е, дишвайки. Издължаваме, издишваме гърди към колене, отпускаме. Сега, ако, както казах, кръста или бедрата са стегнати, или стоите само така изправени с стегнати бедра и корем и задържате, или леко присилате коленете и издължавате. Умерен, Стремете се тук да е дължината. Но иначе другата част, формата на позата си е идентична, без значение доколко дълбоко влизате. Вътрешна ротация на бедра, стегнато коремче, издължено гръбче, издължено гръбче, дишаме и позволяваме на тялото да се климатизира. Защото винаги като тръгнем да разтягаме нещо, то е рефлексно се стяга, за да не се скъса. И след 15-та, 20-та секунда вече почва да се отпуска и може нали, да влезем в по-дълбока втора фаза. Евентуално сега, дишвайки, издължаваме, издишвайки, нали, може да хванем по-напред и да отпуснем. Умерено, не насилие, значи не се напъвайте, не сте на състезание, забавлявайте се, изследвайте тялото си, бъдете осъзнати. Това е най-важното, да сте осъзнати къде какво става, да уважавате това, което е, съответно ограниченията на тялото, осъзнаваме ги и си играеме. Играеме си с тях, будни, осъзнати, чувстваме кое се разтяга, кое се стяга, кое се издължава, има ли болка, връщаме малко назад. Отпускате в дълбочина, трета фаза още по-надълбоко. Може дори да си хванете пръстите или китката, по-гъвкавите, иначе другите само стоят и дишат, отпускат главата надолу. Може примерно да присвият колене, леко да опуснат гърди над коленете и да пуснат главата, да е по-релаксиращо навежданията напред отпускат и успокояват. Нека да го направим отпускащо и успокояващо, не някакво късащо, раздиращо. Леко пускаме. Дишваме, издължаваме, изправяме. Така. Сега ще направим последни две пози. Да не прекаляваме, да не правим хиляда пози. Някой друг път може да направя по-дълга практика. Сега ще направим една друга много хубава заземяваща поза, която също така разтяга хълбуците, мускулите тук отстрани на бедрата, на седалището. Тя е с кръстосани крака. Обаче, ако някой има проблем с коленете и не му е комфортно да застане така, с кръстосани крака, може да направи модификация, като разпори коленето на страни, седне на петите и просто се наведе и се отпусне. Това е модификация за хората, които имат, които имат стегнати, които имат проблем с коленете. Иначе другите кръстосват си краката, обаче гледайте да не кръстосвате глезаните ми малко по-нагоре, под бедриците. Така че като отпуснете коленете долу-горе да отиват над стъпалата. Може до тук да е, може по-надолу да е. Сега всеки е различно. Бегачите са много стегнати и ще им е трудно, но докъдето до там, умерено. И седалището си го намествате, даже може малко по-назад, да сте на седалищните кости, да сте изправени ще издължиме и искаме седалището да е заземено, а главата да е подпряна. Сега най-гъвкавите ще се издължат и ще легнат и ще си пуснат челото на земята. Обаче почваме от първа фаза да покажа различните нива. Първа фаза може да си сложите лактите над коленете, на бедрата, на страни, да ги отваряте на страни и надолу, да става разтваряне външно на бедрата и да си отпуснете, примерно, челото върху ръцете, върху пръстите. Примерно, мен така ми е удобно да си сложа палците на слепогочията, пък челото на другите пръстчета и да отпусна. По-гъвкавите ще издължат напред издължено гръбче, слагат лактите и отпускат главата на дланите. Следващата фаза слагате си юмрук върху юмрук и челото върху юмруците. Може и така върху ръцете, ръка върху ръка, челото на ръцете. Или най-гъвкавите, както ви казах, издължават напред отпускат. Коремчето под е леко присвито. Седалището по-назад, краката по-напред, главата е отпусната. Умерено, не се напълвайте. Тук момента вече е преди релаксацията трябва да, да опуснем, да освободиме. Седалище за замено, главата е подпряна докъдето може. Бавничко. Дишвайки, издължаваме, издишваме, изправяме. Сега, понеже това е с кръстосването е малко асиметрично, ще кръстосваме краката и по обратния начин. Кръстосваме си под бедриците, спускаме си коленете на стъпалата, а другите, които казах с проблемите, може пак да направят същата поза. С седнали върху пети, да наведат напред и да си отпуснат главата. Сега, пак, първа фаза, над коленете, отпускате чело на ръцете втора фаза на лакти, трета такова на юмруци, един върху друг, на ръце или чело на земята. Изборът е ваш, докъдето можете, отпускащо, релаксиращо. Пуснете. Отпуснете се, освободете се тотално. Тотално. Тотално освобождаване, отдаване. започва и издължаваме. Издишваме, и изправяме. Сега ще легнем по гръб, шавасана, позата на мъртвеца. Търпясваме се. Търпясваме се и лягаме да направим една отпускаща релаксация. Лягате така, че гръбначният стълб да е централно ос по постелката, краката са леко разтворени настрани, стъпалата отпуснати, ръцете лекичко настрани, гледате долу-горе крайниците да са симетрични може първоначално да повдигнете гръбче, да сложите лопатки към гръбче и да легнете, да издължите опашна кост към петите и да отпуснете леко вратлето наляво надясно, докато намерите удобното място. Поемаме си една дълбока глътка въздух. Издишвайки освобождаваме. Затваряме очите. първоначално нека да усетим земята под нас. Да почувстваме къде сме застанали, как сме застанали, допирните точки с пода, навсякъде петите, в пръстците, седалището, ръцете, гръбчето, главата, да почувстваме разпределението на тежестта. след което нека да насочим вниманието си върху дишането. Дишането вече го оставяме да бъде свободно, естествено, който е дишал от вече прекратява тая прана яма. Отпускаме напълно свободно и естествено дишане. Нека да го усетиме такова, каквото е. Отпуснете се така, се едно сте легнали на супер удобно легло. Все се разплувате и потъвате надолу в него. Сега ще използваме дишането си като помощник за отпускането. Без да го променяме насилствено, дишаме си напълно естествено, като дишванията са приятни, комфортни, а издишванията са освобождаващи и релаксиращи. На всяко едно издишване отпускаме и освобождаваме. Както въздуха, така и тялото, умът, физически и психически отпускаме. Цялостно. От главата до петите. Нека да усетиме как мускулите ни умекват. Цялото ни тяло натежава и потъва. може част по част да обходим тялото и да го отпуснем. Нека започнем от пръстите на краката. Насочваме си вниманието там. И на всяко издишване освобождаваме и отпускаме. Все едно почва да ни облива една вълна на пълна релаксация от пръщетата на крачетата. На всяко едно издишване отпускаме. Отпускаме всички мускулчета, костици. След това преминаваме към възглавничките на стъпалата. Отпускаме, отпускаме сводовете, петите, Отпускаме стъпалата и от горната страна, от пръстите към глезените, издишвайки освобождаваме. Защитаваме глезените и оставаме стъпалата да потънат. Продължаваме нагоре с подпедриците и по същия начин. Всяко издишване отпуска, освобождава костите, мускулите, коленете отпускаме. Отпускаме бедрата. Мускулите умекват от всякъде, отпред и отзад, стапят се. На следващото издишване освобождаваме двата си крака, но време цялата долна част на тялото. Ставаме ги да потънат надолу, пълно отпуснати. Насочваме вниманието си върху пръстите на ръцете, по същия начин, издишвайки, отпускаме. Всички мускулчета, костици, дланите умекват. Китките освобождаваме. Предмишниците, мускулите меки, костите тежки, лактите натежават горната част на ръцете, бицепсите, трицепсите, раменете, всичко се разплува, натежава, потъва. Освобождаваме двете си ръце и ги оставяме да потънат надолу. Насочваме вниманието върху вратлето отзад. Издишвайки отпускаме. Оставяме го да умекне. Мускулчетата, сухожилията. Спускаме се надолу по гръбчето и отпускаме. мускул, всяка тъкан омеква, разтапя се. Гръбначния е стълб от шията надолу към кръста освобождаваме и отпускаме. Оставаме го да потъне надолу. След това и таза по същия начин потълва. Седалището омеква. Издишвайки, отпускаме половите органи. коренчето, Зоната на слънчевия сплит омеква, Отпускаме ребрата, гърдите. Тук може да почувстваме сърцето усетиме как цялото тяло пулсира с неговия ритъм. След което продължаваме нагоре и отпускаме вратлето отпред. Гърлото освобождаваме. Челюстите освобождаваме. Оставаме ги да потънат. език конвулзиите, очите омекват и потъват. Отпускаме веждието, челото, короната на главата. На следващото издишване освобождаваме цялото си тяло, разплуваме се напълно освободени. Оставяме всяка тъкан да омекне, да се разтопи, да изчезне, докато остане скелет, усещайки костите правилно подредени, освободени в ставите и много тежки цялата структура. Издишвайки освобождаваме да потъне надолу. Цялата груба материя да изчезне, докато остане само едно финно енергийно тяло. Енергийните канали в момента са освободени и може да разпределиме натрупаната енергия в нас, навсякъде да се заредиме напълно. Ще направим това с помощта на една визуализация – на всяко дишване нека да завихаме енергийния поток в зоната на слънчевия сплит. Завихаме енергийния поток, не електризираме го и издишвайки обливаме цялото си тяло, попиваме всичко и се зареждаме напълно. На всяко вдишване така, в зоната на слънчевия сплит, Завихаме не електризираме, издишвайки обливаме се и попиваме всичко, за да се заредим на макс. Ако някой има болка в дадена специфична част на тялото, може да фокусира енергийния поток към това място. Ако не, цялостно се зареждаме. нека сега малко по малко да почнем да се възвръщаме, като задълбочиме дишането си. Поемаме си няколко дълбоки глътки въздух. Освобождаваме с въздишка. Раздвижвате пръстите по ръцете, по краката. Дишвайки може да обтегнете ръцете си зад главата, да се изпънете хубаво. Може лекичко наляво и надясно да се извиете. Издишайте коленете към гърдите. Прегърнете ги, ако можете. И пак лекичко наляво, надясно. След което легнете надясно. В ембрионална полза на страни. Легнете си на страни. Може долната ръка да я сложите като възглавничка. Отпуснете се за няколко глътки въздух така настрани. страни. след което бавничко избутайте се до седнало положение. Седнете както ви е удобно. С кръстосани крака или върху петите, както ви е удобно, седнете, издължете гръбначния стълб, ръцете може на коленете, скута, може пред гърдите. Нека да си затворим очите за момент да съберем всички ръце пред гърдите, пред сърцето. Да отпуснем главата към пръстите, знак на почет, на уважение и знак на връзка между ума и сърцето. Да работят в синхрон, за да можем да се реализираме напълно, такива каквито сме. да си благодарим за възможността да съществуваме в този свят, да се учим, да растем. Поздрави на всички! Намасте! Надявам се практиката да ви хареса. Всичко най-добро! Будни, осъзнати!